Piens izlīs uz grīdas maize. Kā ir ar vakardienu? Kā bija šodien? Man kājas iegrimušas, sniegā, bet sirds gaisā lidinās. Mans suns zem akmeņiem ir aprakts, bet kur lai liekos es? Ja nu reiz tam jānotiek, tad noteikti ar mani. O, oh, sniegs man jau arī līdz acīm. Sirds uz zemes mētājas, kā bija ar mani šodien kā ir ar mani rīt. Ja suns zem akmens guļ, vai blakus gulties arī man,